الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom stvrtelju. Neka je salavat i salam posljednjem Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, s zhavima i svima onima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Gospodaru naš molimo te da nas poučiš korisnom i da nam daruješ iz milosti svoje da se na najbolji mogući način koristimo znanjem kojim si nas ti poučio Molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim da nas uvedeš u džennet u društvu Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na samom početku kao što smo uobičajili proučit ćemo dovu i sjetiti se Fatihom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitam. Ridaj lillahi fatiha. Nema većeg blaga za insana i nema korisnije stvari za srce čovjekovo od znanja i imana. Ništa ne gradi srce tvoje i moje koliko spoznaja gospodara i koliko znanje koje stičemo o njemu, o njegovoj vjeri i o svemu onome što je njegovo pravo kod nas. Ono što čovjeka na Dunjaluku može zadesiti od nedača, belaja i nesreća sigurno je najveća i najteža nesreća da čovjek bude gruboga srca. Da bude gruboga srca i da bude nemarnoga srca. To su bolesti od kojih čovjek strada. I dragi gospodar je dao da nedaće koje nas na dunjalu zadese, nesreće, problemi, budu poput vatre koja tjera tu grubosti srca opominje nas na, naš nemar prema gospodaru. I zbog toga Ulema je kazala da četiri stvari čine srce grubi. Nažalost, to je u velikoj mjeri postao stil življenja. Kažu, te četiri stvari ako u njima pretjeraš, Allah dragi da mi je da srce bude nemarno i grubo. Prvo je jelo. Drugo je spavanje. Nemojte se smijati odmah, vidim, neko mi osmije ono konta koliko sam ja sati. Jelo, spavanje, priča, priča. I zbog toga pokušavamo stalno, hajmo nešto praktično da uradim. Nemojte da ostanemo na čemu na, na priči. Jer je to argument protiv nas. Svaki, svako slovo koje smo izgovorili, a nismo ga primijenili, a imali smo priliku, argument je protiv nas i druženje sa ljudima. Miješanje sa ljudima. Jer kada se čovjek druži sa ljudima zaboravi zašto je ovdje. Gleda malo malo da im ugodi. Gleda da postigne njihovo zadovoljstvo, a zaboravi na svoga gospodara. Jelo, piće. Pogledajte što se najviše reklamira. Spavanje. To vam je drugim riječima igra i zabav, Jer ljudi ne spavaju da bi se igrali. Ne spavaju da bi sačekali termin onoga što im je drago da pogledaju na televiziji. Subhanallah. Meni uvijek na um padne ona priča sa Hasanom al Basrijem i onim dječakom. Kada Hasan al Basri naišao i vidio da dječak plaće. Drugi se igraju, a dječak plaće. Kaže mu Hasan al Basri, kaže, hoćeš li da te uključim u ovu igru njihov? Kaže, ti zaista ne znaš. Kaže njemu, Hasan al Basri, šta ne zna? Kaže ja plaćem zato što oni nisu svjesni da mi nismo stvoreni za to. Dijete, kaže, dijete me je naučilo. I zato sam kazao i za toga što im od svakoga možeš nešto naučiti. Samo je pitanje hoćeš li ili nećeš. Od mlađih nećemo da naučimo zato što nas oholost naša spriječava. Od vršnjaka zato što nas zavist spriječava. Od starijih zato što nas šta? oholost od onih koji su jel mlađe, Bože moj, kako da ja naučim od njega, kad je on mlađi od mene. Ja sam 77, on 78 godište, ja od njega da slušam. mani ni razom Dobro. Od mlađih nas priječava oholost. Od onih koji su naši vršnjaci, zavidnost. A od onih koji su stari, zaljubljenost u svoju pamet. ću ja od njega da uzmem. Pa čovjek ti kaže nemoj tom stazom ići. Ima rupa na kraju. <laughs> Ti kažeš neka da ja probam. I kad upadneš šta si uradio samome sebi? Samom sebi si dušmanin bio. I niko ne može čovjeku, mladom ili starom, muškom ili ženskom, biti veći neprijatelj od koga? Od samoga sebe. Šitan ti nema puta do tebe nego što mu ti otvoriš. Subhano. Zbog toga su učenjaci govorili čuvaj se nemara prema onome koji je tvome životu rok dao. Ima tačno datum kada napuštaš. U minutu i u sekundu. I koji je tvojim uzdasima broj odredio. Sve može zamjenu imati, Sve. Bez obzira koliko ti je drago, koliko se za to veza, samo od gospodara ne možeš zamjenu naći. Ako ti on zatvori svoja vrata, kad bi se sva druga otvorila beznačajno. Došli smo do 75. hadisa u Buharinoj zbirci, poglavlje je 17. knjiga je o znanju. Poglavlje Kaulin Nebiji sallallahu alaihi wasallam riječi vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam Allahumma allimhul kitab gospodaru moj pouči ga kitabu حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب Prenio nam je Ebu Mamer od Abdul Varisa, od Halida, od Ikrime, od Ibn Abasa, Abdullaha Ibn Abasa radijallahu anhu, Amidžića Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam da je rekao Resulullah me je zagrlio. Resulullah me je zagrlio i rekao gospodaru moj pouči ga knjizi. Ovo je kompletan hadis, nema više. Ovaj hadis Resulullah sallallahu alaihi govori najprije o odnosu Resulullaha prema onima koji su mu bili bliski. Nemojte tražiti dobra Nemojte tražiti hajra kod osobe koja nije dobra prema onima koji su joj najbliži. Ako on ili ona ne poštuje svoje roditelje, nemoj misliti da će tebi je poštovati. Ako on ili ona nema lijepe odnose sa svojim bratom ili sestrom, kako će sa tobom imati lijepe odnose? Laži, obmanji. Ako on ili ona ne poštuje svog komšiju, a šare će tebi poštovati. Najbliži. I zato je Resulullah uvijek naređivao u dobročinstvu počni sa onim ko ti je najbliži. Zašto? To je ko trening. Ne možeš da radiš klekove. Uradiš jedan, dva, tri, jel? Pa pet, pa deset. Onaj ko ti je najbliži natirate da stalno radiš klekove. Stalno je tu pored tebi. Babo i mat su tu stalno. Salam alejk babo, kako si mat? Kaže jedan, drag mi Ahbab, žao mi je što više nema onoga poštovanja kojeg smo ranije imali, pa poljubi insan babu u ruku, poljubi majku u ruku. Sad više stid nas je zagrnut se sa roditeljima kad se sretnijemo na čaši. Što Bože moj, šta će reći, je to, to in? A pa balan ti si u autu, sigurno. Kako ska je ono, offside, offside. Onaj diže mašu, jedan i drugi ono, zastavicu. Zašto? Zato što ti je tamo neko bitniji od onoga prema kome te gospodar najprije duši. Ovaj hadis Resulullah gledajte. Abdullah ibn Abbas je Amidžić Rasulullah. Najbliži Rasulullah, Kaže, najviše ulazio kod njega. Šta se dešava? Kaže, zagrlio me Resulullah. Obhođenje, pazite, obhođenje Resulullaha prema njegovim ashabima je za mene i za tebe put, metod, način da gradim odnose sa ljudima. Nikada nisam odstupio od puta Resulullah da nisam vidio da me ljudi poslije kude zbog toga. A nikada nisam postupio po sunnetu Resulullah, pa makar mi teško bilo, a da nije na kraju Hajri ispalo za me. Nikada. Ja ne mogu, ako neko meni vrijeđa, ne mogu da njega vrijeđati. Ne da mi moja di, moj din mi ne da to. Iman u srcu mi ne da to. Ahlak mi ne da to. Slijeđenje Resulullah mi ne da to. Danas ima nas muslimana koji nosimo islam sedebom Ebu džela sa osorošću Ebu Leheba, sa grubošću mušlika koji su Resulullaha uznemiravali. Ne smije tu insan raditi. Ova prisnost koju je Resulullah učio, Hazreti Omer je nju slikovito pokazivao, kaže, znao je uzijeti dječje glave. Oni se igraju, djeca. Kaže, približi im Hazreti Omer glave, kaže, ovako budite, jedan uz drugog budite. Oni su to od Resulullaha I zato je Resulullah nama pokazivao svojim ponašanjem kako se odnositi prema ljudima. Resulullah nije imao oca i majku žive da nam pokaže, ali prema starijim kako se ponašao prema svome Amići, Ebu Talibu. Kako se ponašao prije toga kao mali dječak prema svome dedi. Abdul kako se ponašao prema starnim ljudima? Zar on nije rekao, gospodara vam dragog, od poštovanja prema Allahu, zapamtite ovo, od poštovanja prema Allahu je da poštuješ onoga koji je osjedio u islamu. Kad poštuješ insana koji osjedio u dinu, ko da poštuješ gospodara? Kaže mi Hanuma, ovjerava knjižicu stari jedan deda došao a onaj balavac koji stoji tamo i ovjerava one knjižice. Pa dedo kaže, pa ne znam ja, meni su poslali. Pa kaže, ne mogu, manta mi se star. On se dere na njega. Magarac. Nema. Bez morala, bez ponašanja. Nema hajra u društvu. Mi možemo biti najnaprednija zemlja, najmučnija zemlja, po standardu. Po 3000 eura da imamo mjesečno. Ali ako nema međuljudskih odnosa, šta nam to vrijedi? Ako koristimo novac da sami sebi ubijamo, šta nam to vrijedi? Zbog toga ovaj hadis Resulullah, ovaj prvi dio hadisa da meni Resulullah sallallahu alaihi sallam. uzeo me je u zagrljaj Resulullah sallallahu alaihi sallam nam govori da je vrlo bitno kada imaš prisnost nekim da mu tu prisnost pokažeš i zbog toga kada se insan rukuje, nemoj da se rukuje kao da se boji zarazne bolesti. Pa rukuju se sa babom, pa ono na brzinu pa pusti. rukuju se bolan insanski. La adva vala tijere. Ne može prijeći, nema. Bez Allahovog emre Još jedna stvar. Pogledaj Resulullah sallallahu alaihi ljubi Hazreti Hasana i Huseina. Kaže jedan od ashaba, zvao se Atra ibn Habis. Atrah znači onaj koji ružno je uglavnom značenje, ali tako su oni davali djeci svojo imena u džahilijetu. Taj Asha primio islam, kaže Resulullahu ljubiš svoju unučar. Kaže, ljubi. Kaže, ja imam destero djeci. Nikada nijednog od njih nisam, nisam poljubio. Kaže njemu Rasulullah, šta ti ja mogu ako ti je Allah ljubav i srca izvadio. Subhanallah. Zanimljiva je nako hikaja. Mi danas tražimo od ljudi ono što nam ne mogu dati. Očekujemo od ljudi da nam dadu ono što nam ne mogu dati. Kažu da je jedan insan htio da uči o gospodaru. Htio da uči u Allahu Đalašanu. Pita ga čovjek, učitelj, kod kojeg je došao, jesu li ikada išta volio? Kaže, ne sjećam se. Kaže, idi i dok ne nađeš nešto što si volio, nemoj mi se vraćati. Zašto? Jer kako da te aučimo ljubav prema gospodaru, a nikada tog osjećaja nisi imao. Subhano. Kada vidite kod nekoga, kaže Hazreti Omer, od svojih braća i sestara da vas voli, držite se dobro takve osobe, malo ćete ljudi zateći da će vas voliti radi vas. Neko ćete voliti radi ovoga, neko radi onoga. Ali malo ćete ljudi voliti radi gospodara. Kaže, ovaj se vratio nakon nekoliko dana, kaže, jednom sam volio jedno hajvanče koje smo mi imali u kući, jel, jednu životinu, kaže, aj kaže, sad te mogu učiti. Zašto? Jer ako nemaš osjećaj, ako čovjek nema nekog osjećaja, kako ga nauči da osjeća? To je nemoguće. Dragi gospodar daje da se čuda dešava. Drugi dio ovoga hadisa u kojem Hazreti Pejgamber sallallahu alaihi wasallam kaže Allahumma Alimhul kitab. Gospodaru moj pouči ga kitab. Ovdje vidite da ne kaže Kur'an. Jel? Jer je riječ kitab sinonim za Kur'an. Znači riječ koja se upotrebljava za Kur'an. A između ostalog, sva značenja ranijih objava sadržana su u Kur'an Tako da kada, gospo, kada pegamber, poslanik sallallahu alaihi wasallam, Resulullah, moli gospodara da pouči Muhammeda sallallahu alaihi sellem da pouči Ibn Abbas radijallahu anhu da ga pouči knjizi moli ga da ga pouči onome što je suština kitaba suština onoga što je objavljen u drugoj predaj ovoga hadisa Resulullah kaže gospodaru moj i taj hadis je prethodio spominjali smo ga gospodaru moj fatihu fid daj mu da razumije vjeru i ono što stalno govorimo stalno insistiramo znanje, razumijevanje, primjena. Bez ova tri koraka nema poteza. Čovjek može znati more stvari, ali ako ih ne primjenjuje, ako ih najprije ne razumije, a zatim ne primjenjuje, nema ništa od njih. U sat vremena prije dolaska ovdje dvojicu ljudi čujem da psuju uzvišenog stvartelja. Psuju Boga. Subhanallah, razmišljam, gospodaru moj, koliko si ti blag prema onome koje tebe ne posluša. Nema. Možeš 120 kila imat, nema. Brdo od insana. Biku, rep iščupat. Allah da dadne samo jedna kap krvi. Da u tvom krvotoku stani. Ti si mrtav u trenutku. U srcu ili prema mozgu. Da dobiješ ili možda ili srčani udar. A vrijeđa gospodar. I onda se mi čudimo šta se dešava. Osnova svakoga grijeha, braćo i sestre, je nemar prema gospodaru. Nikada muškarac ili žena neće učiniti neki grije, ali da prije toga nisu kazali, meni je moj gospodar ne vidi. A to je bitne neznanja u gospodaru. Ovdje Resulullah uči do Ja sam odlučio samo ukratko da kažem u nekih pet minuta nešto o dovi. Najprije, pošto se nalazimo na vratima mjeseca Ramazana, da vam kažem da počnemo učiti. Nedavno vidim u novinama jedan mladić preselio, poginuo u saobraćajnoj nesreći. Razmišljam, subhanallah, mogu sam ja na njegovom mjestu biti, pa da ne dočekam Ramazan. Jel? I zbog toga je Resulullah s.a.v. učio dovu, gospodaru naš, počasti nas da doživimo Ramazan. I sad počnite učiti tu dovu. Resulullah je rekao, sallallahu alaihi da je dova, učiti dovu, srži badet. Srž mog i tvog odnosa prema gospodaru jeste da njemu upućujemo dovu. I kad ti treba nešto i kad ti ne treba. Kad misliš da ti ne treba. Srž ibadeta je upućivat dovu. Druga stvar koja je vrlo bitna. Resulullah je rekao isto hadis, trimizija bilježi. I ovaj prvi i ovaj drugi. Najbolja dova je koja? Ko zna? Alhamdulillah, odlično. Najbolja dova je da kažeš alhamdulillah. Kad te neko pita kako si, možeš proučiti dovu, kažeš alhamdulillah. Hvala dragom gospodaru. Dalje, isto Tirmizi bilježi. Kaže Hazret Pegamber Rasulullah sallallahu alaihi sallam, onaj koga spominjanje meni spriječi da uči dovu, Znači stalno on govori subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, la hawla wa la illa billah. Stalno zikri, stalno mu na jeziku salavati, Kaže, kome, koga spriječi spominjanje meni, da me zamoli, da mi uči da ću mu najbolje što traže oni koji traže. Najbolje. Subhanallah. Imam Ahmed ušao u džamiju i sjeo je u čošak. Imam Ahmed, učenjak, muhadis, imam u fiku. Muteveli se nije dopalo gdje sjedi, kaže mu Mutevelija, sklon se odatle. On se skloni, priđe na drugu stranu. Gdje je sjeo, kaže mu te veli opet, kaže, bježi odatle. Malo pomalo on ti imama Ahmeda uzeo i izbacio iz džamije. Tersi namčad nekak. Kad je imam Ahmed pao u prašinu, kaže preko puta neki pekar u, u brašnu, kaže pravi hljeb, vidi njega, istrča, kaže, podiže me, očisti i uvede me u svoj, u svoj pekar. Kaže Imam Ahmed, kaže gledam ja njega, dao mi vode, dao mi neku, nešto da, da malo prezaloga i, gledam ja njega kako pravi hljeb i on ono osmijevuje se meni što, što sam to doživio i kaže ja gledam njega, on gleda mene, on pravi. Kaže svaki put kad nešto uradi spomine Allaha, bismillah, subhanallah, samo zikri. Dok radi, o svoj jezik da Allaha spomine. Kaže pitam ja njega, tako ti gospodara, mora taj tvoj odnos prema gospodaru imati neki rezultat, neki plod. Kaže, šta si vidio od toga? kaže on, nikad nisam dovu proučio da mi Allah nije u Kabuli. Nikada nisam dovu, hadis ovaj Resulullah, koga spriječi spominjanje meni, da me moli za nešto, za zdravlje, za imetak, za zaposlenje, za hajirli bračnog druga, za slogu u braku, za hajirli evlad, da Allah sačuva evlad. Kaže njemu, kaže, kaže, a, imam Ahmed, pa jel ti sve baš dao? Pa kaže, ima jedna stvar, učim već, ima mjeseci, ali nikako, nikako da mi, eto da mi to dođe. Pa kaže, šta je bilo? Pa kaže, molim gospodara da me počasti, čuo sam ima jedan čovjek pa bi ga volio upoznat, ali nikako da ga upozna. Kaže, ko? Kaže, ima Ahmed ibn Hanbel. Kaže, zbog tebe sam ja, kaže, izbačen iz džami. <laughs> Subhanallah. Nemoj, pogotovo se nemojte igrati. Mi znamo nekada ni podaštavati naše nane i starije. Vidi stalno salavat, stalno zik. Mi kaj mi joj, šta će, nije to moderno. Znaš, sad uzmiješ MP3, staviš uši i slušaš kura Pa to je lijepo. Ali je ljepše da svoj jezik pomičeš spominjući Allah. Ili da ti učiš kura Dova je nešto što Hazreti Omer kaže nikada nisam učio do a da nisam bio siguran da će mi se gospodar odazvati. Kada učim, ja nosim brigu da proučim dobu, Ne nosim brigu hoće mi je gospodar primiti ili neće, on će sigurno primiti. I zbog toga od edeba dove je da insan uči dobu a ubijeđen je, čvrsto je ubijeđen da će ga Allah počastiti da mu se dova da mu se dova primi. Mladić jedan, lijepa nako, lijep detalj, učio od pa hoću da je podijelim sa vama. Kaže, gospodaru moj, ti druga nemaš. I u tom trenutku bio je u haremu Kjavi i objesio se o, o Imao život daleko od gospodara i pokaju se. I sad otvorilo mu se srce i sad uči dovu. Gospodaru moj, ti druga nemaš. Pa se nikome mimo tebe insan ne može obraćati. na vrata. Kaže, nemaš nekoga ako stoji između tebe i tvojih robova. Pa da ga insan, pa da mu insan dođe, pa da ga moli govori trebam se tebi gospodaru obraćati. Ako ti budem poslušan gospodaru, dobro, to je tvoj dar meni, pa tebi hvala. A ako ti budem neposlušan, to je zato što nemam znanja od tebi. To je zato što nemam znanja od tebi. Znanje. Pa mi oprosti. To je tvoj argument protiv meni. Pa te molim gospodaru, jer ti argument protiv mene imaš, a ja argumenta kod tebe nema molim te da mi oprostiš. Najljepše su dove. One koje čovjek odvali od srca. Zaista od srca. Kaže, sjedili su mladi ljudi ovako, govorili šta im je najdraže u životu. Pa kaže, jedan najdraži im Allah me počastio, pa sam završio, ne znam to i to, pa sam, evo, alhamdulillah, musliman, pa ova drugi, najdraži im je to i to. Kaže, jedan od mladića, kaže, meni je najdraži što je Allah moj gospoda Nije razmišljao uopšte. Ovo sve drugo. Sve drugo dobija vrijednost ako imaš vezu sa gospodarom. Sve drugo gubi vrijednost ako nemaš. Samo ti povećava žal. Sam si tugu i žalost onog insana koji napušta ovaj svijet, a imao je puno. A zna da ga ništa tamo ne čeka. Jer ništa nije učinio dobro. Kaže jedan od velikana, jezik onih koji su počinili grijeha, svi smo mi griješnici jesu njihove suze. To je jezik koji trebamo naučiti. Taj jezik se ne uči, nema kurs tog jezika. To treba insan zatvoriti vrata svoje sobi i razmišljati. I avvabi kada pitaju kako da budem prisutan u namazu, moje savjet njima koji sam čuo od, od Ulemi, kaže kad vidiš da ti srce počne lutar, pomisli na svoju najveću sramotu i zamoli gospodara da ti je pokri. Ako si u namazu pa vidiš srce luta, Reci Jarab, taj i taj dan, to i to sam učinio Arab, pokrij moju sramotu. Nemoj me osramotiti na dan kada neće koristiti ni metak ni potomstvo. Onda ćeš biti prisutan u namazu. Drugi kaže, dova je jezik želje onoga ako hoće da se susretne sa voljenim, gospodar. gospodarom. Onoliko koliko se insan svojim srcem okreni gospodar, toliko njega, njemu se obraća. Pazite, kada se obratiš ljudima, ljudi se ljute. A kada okreneš se od gospodara, gospodar se na tebe ljuti. On voli da ga moliš. Voli da se njemu obraćaš. Ima hadis Resulullaha, inna Allahe haijun kerim. Zaista je Allah taj koji se mnogo stidi i plemeniti. Mnogo se stidi i plemeniti. يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرجعهما صفرا kaže stidi se kada rob njegov ili robina podignu ruke da ih vrati Allah a da ne bude ništa u njima nikad nećeš podići svoje ruke a da nešto u njima ne bude ili će ti Allah dati to što si molio ili će od tebe odganati nesreće još veće ili će ti ostaviti dovu zagirati odaziv je tu kaže jedan alim, onaj ko, evo sad ćemo završiti, onaj ko bude stalno kucao na vrata, kaže otvorit će mu se vrata. Doba je kucanje na vrata kod gospodara. Kaže jedna žena velika, a kaže a kada se vrata zatvorila, da se, zatvorila pa da se otvori? Subhanallah. Kaže onaj ko stalno kuca na vrata, vrata će mu se otvoriti. Kaže im ova žena, a pa kad se Allahova vrata zatvorila da se otvori? U biti, u trenutku kad učiš dovu, ti imaš otvorena vrata. Subhano. Dvije stvari na kraju. Od uvjeta dove jeste da čovjekovo srce bude prisutno. Kažu ashabi, Resulullah, uvijek bi pripremali svoje dove za Ramazan. Kaže, prije nego što bi nastupio mjesec Ramazan, insan bi rekao, hoć, molim gospodara za to, to, to, to, tri, četiri, pet stvari koje su mu bitne u životu počnite napišite to. Ne znam, prva stvar da me gospodar počasti i da vjerovanje bude u mome srcu i da me isprati sa ovoga dunjalka. Da mi Allah dadne da preselim kao mumi. Drugo, da mi Allah dadne da ljudi, moji najbliži porodice, oni oko mene obavljaju namaz, budu česti. Ne znam. Treća stvar, da me Allah počasti da u moju džami umjesto tri insana bude 30 insana. Da me Allah počasti da u mojoj čaši dva i pol mjeseca raspusta umjesto ublehaša imamo hajirne stvari. Uče dove. Ashabi pripremaju dove, a i mi bi trebalo pripremati dove. Kažu ashabi, kada bi nastupio mjesec Ramazan, mi bi učili te dove. Ne bi došao sljedeći Ramazana da ne bi vidjeli da se svaka od tih dova nama ospadla Koje su moje i tvoje dove za ovaj Ramazan? Jesmo pripremio svoje dove? Pripremi. Što više budeš tražio od gospodara za umet, gospodar će više dati te. Zato bitno srce da bude prisutno. Druga stvar koja je vrlo bitna, od uslova primljene dove jeste da insan jede halal obskr. Kaže jedan od učenjaka, kaže ključ dove, vrata dove kaže halal obskr. To su, kaže, one, one rese koje imate na na ključu. Ako nema tih resa, ti imaš ključ, ali ne možeš, okreće se i ne može da otvori. Braćo i sestre, vjerujte mi, takve stvari se oko nas dešavaju. Oni su, po mom sudu, poput brda Trebevića, tako nam prođu da ih uopšte ne primijeti. Ja ću samo jedan detalj vama reći. I sa njim, pored ovoga, vi ste imali prošli put zadatak, jel? Abdulaziz je dao zadatak. Koji je zadatak bio? Ima li neko da ga je uradio? Koji je zadatak bio? U da se da se nešto u džamiju radi. Ima li neko da je uradio? Ima. Eto, ako Bog da, sljedeći put hoćemo papirić. Možete li donijeti? S jedne strane napišite što ste, evo imate produženo još jednu heftu da uradite nešto za džamiju, a s druge strane sami sebi napišite dove ako Bog da za, za, za ovaj Ramazan. 2005. godine. Ovo samo informacija za vas. Po izvještaju međunarodnih agencija u državi Albaniji sa većinskim muslimanskim stanovništvom samo u 2005. godini 10% stanovništva je prešlo sa islama na katoličanstvo. To mi čovjek govori koji je iz Albanije došao kojeg sam prije par dana u Istanbulu. Ne neke 1% meni ogrom. To su na desetine hiljada Božih robova. Ja zaista sam zahvalan gospodar nas je počastio da umjesto pred utakmicama budemo u društvu hadisa Rasulullaha sallallahu Ali ovo su vrlo ozbiljne stvari. Ono gdje nas ne mogu ubost, to govorim i sestrama i braći, znaju da nas ne mogu preveslat pa da budemo tamo neki drugi. Ali nastoji da što manje budemo ono što jesmo. Da što manje budemo muslimani, praktičari, koji obavljaju namaz, koji poste, koji ne vrijeđaju jezikom svojim, gospodara najprije, ali ni druge ljude. 10%. Do te mjere su stvari ozbiljne da mi moramo od ovih, ovo vam govori zbog vaših dova za Ramazan. Molite gospodara da sačuva omet Mohamed. Mi smo ovdje na velikoj vjetrometni. Naši identiteti su ugroženi time što ih ne znamo. Šta zna insan koji nikada Allahu na seždu nije pao, koji nikada nije osjetio radost što je njemu Allah gospodar, dao mu smisao života mu je tu čovjek. Mogu umrijeti u 30, to meni je svejedno, ja znam gdje idem. On živi 80 godina ako hajva. I ništa ni zna, ni kutiš. Najrazvijenije zemlje, najviše samoubistava. Ne treba vam ništa govoriti Jer nema dina, nema, nema gospodara u srcima njihovi. Nema. Nema veze sa Resulullahom, sa posljednim poslanikom. Tu su vrlo ozbiljne stvari. One, nažalost, prolaze. Prolaze nam ne samo zato što ih ne znamo, nego i kada ih znamo, ne doživljavamo ih ozbiljno. Ovaj zadatak ovo u i nešto učiniti, pa čovječe, to, to je brdo. Samo ga trebaš tako doživjeti. Jer je to tvoj aktivan odnos prema tvojom komšiluku, prema tvojoj malam, prema tvojoj džani. Šta? Ubacio dvije marke u sandvič, dvije marke u sandvič. Donio sijalicu, sijalicu donio, nebitno. Otišao sa Hanumom od džamiju, otišao sredio bašću, otišao pokosio, od bilo šta. Jer nema. Ako nema dijela, sve ovo što mi, pa bez Vjerujte, samo argument protiv onoga ako govori. Kaže mi, ovi abavi mi govori, kaže, prošli put bilo puno svijeta, pa kaže, pojav sam iz, o, momak hiv završio, hat mu čitav pručio na pamet mašala zna, vjerujte, meni je drago, treba vam biti drago kad vam neko drugi dođe. Kaže, ne znamo će li ovaj put biti manji. Ja kažem, pa tamo bit će pa mogu učuti. Evo sad će čut da smo ih onaj pohvalili. Znači, radi se o tom, moramo se učiti da dobro ne smije umrijeti sa insanom. Ako sestro, brate, činiš dobro, mora se trudit da napraviš ambijent da to dobro opstane Nema drugi. Jer ako je dobro sa nama, onda je pitanje koliko smo iskreni bili. Evo, probavamo svoju iskrenost. Kada, kada nam je svejedno došao insan, pročitat će nam hadis Resulullah. I ne znam, učinio sam to i to u svojoj mahalskoj džami. Otišu, pito i mama, bogati, mogu li ja dati ovih 20 maraka, 10 maraka, pa ti dječici skupi onaj bombone kad ih budeš pa ih počasti. Pomogneš nekte. Bilo šta. Aktivan odnos prema, prema stvarnosti. Samo se to traži. Na taj način mi svoj identitet pokazujemo. I na taj način mi možemo neku razliku napraviti ovdje. Drugačije. Vjerujte, ja, ja sam čitav taj dan, isto kada mi je neko šamar svezo, ne se sve nam oko mene. Prezentacija tog mladića iz Albanije bila prije moje. Ja kad sam govorio, ja nisam mogao da... Ja pod utiskom impresijom njegove prezentacije. Kaže, do te mjere su odrodili taj muslimanski narod da imaju dan neke tamo haluđerice gdje formiraju od muslimanske djece krst ljudski krst u kojem učestvuje hiljade dječice iz osnovnih škola i idu u centrom Tirane i drugih gradova vrlo ozbiljne stvari se dešavaju tamo su one tamo se vide robovi kod nas se ne vide robovi Svako ko želi da ti radi o tvom identitetu, da ti ugrozi identitet, želite ukopati. Ne do Bog, vjerujte samo ono što sam vam rekao. Tako mi gospodara razmislite o toj misli. Nije im cilj da promijeniš ti vjeru, znaju. Pa pazite, od 92. do 95. probali su nas biološki uništiti. Zbog dini imana. Ne, ne. Samo hoće da mi što manje budemo muslimani. Njima je svaka seđda roba jednog Božijeg ovdje u Bosni. Gora nego hiljadu šamara. Svak, svako odano biće Allahu im je gori nego Svaki hijab im je gori nego to. Pa vidite šta se dešava ljudi. I mi moramo imati širine jedni za drugi. Kako klanjama? Ne interesuje me. Moj princip je ljubav prema umetu Muhammeda. Ko nema ljubav, gdje od mene. da pričam s tobom. Malo mi dušmana. Svi me šamaraju, još ćeš biti šamarat. Ne dajte. Poderaše nas. Ne dajte dove pripremiti za mjesec Ramazan i ako Bog da na drugom papirču jer svako ima svoje dove, na drugom papirču donijeti ako Bog da šta ste uradili u svojoj mahalskoj džami. To je naš zadatak. Ako ga mi ne uradimo, nemojte očekivati da neke velike stvari napravimo. Male stvari. Hiljadu, sto mali stvari mijenjaju stvarnost ako Bog. Hoće samo da što manje budemo muslimani. Musliman nije onaj koji priča, musliman je onaj koji, koji djeluje. Ja molim gospodara da ove stvari razumijemo i ako Bog da da živimo na ovim principima ljubav prema umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam činjenju dobra i stalno aktivnom odnosu prema stvarnosti u kojoj jesmo da proučimo dovu pa da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, pomozi nas, a nemoj nas same sebi prepustiti. Gospodaru naš, oprosti nam grijeha, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, očisti naša srca od licemijestva, jezike naše od laži i oči naše od izdaje. Molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, molimo te da nas sačuvaš džehennema i svakoga djela koji približava džehennem. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš da činimo dobra djela i da volimo ljudima ono što volimo sebi. Gospodar naš pomozi nas da rukama našim ojačamo džemate naše. Gospodaru naš pomozi nam da čuvamo svoj identitet svakim namazom kojeg obavim. Gospodaru naš počasti nas da dočekamo mjesec Ramazan i uživamo njegovim blagodatima. Počasti nas da učimo dove u mjesecu Ramazanu i da te dove budu kabul gospodaru naš. Gospodaru naš sačuvaj nas i umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam na svakome mjestu. Gospodaru naš obskrbi umet Muhammeda. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhammeda. Gospodaru naš ojačaj umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Nijedno djelo gospodaru nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da primiš ovo naše. Gospodaru naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da naša djela primiš i ne odbiješ. Gospodaru naš oprosti nama roditeljima našima i učiteljima našima i svima koji su činili dobro prema nama ili ga čini. Počasti nas da poštujemo svoje roditelje, da budemo samilosni i puni poštovanja prema braći i sestrama. Počasti nas gospodaru ahlakom Muhammeda sallallahu alaihi wa سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتح